नूह अल इस्लाम जो ज़िक्र सूरत नूह खां शुरू कयोसीं हाणे वरी पोयां पेर खणी आया आहियूं पिया इमरान जी ॻाल्हि कईसूं न लाहवाद वनूहनि सूरत निसाम जो ज़िक्र हो उहो कयोसीं त वही अलाह ताला मोकिलियो सूरत आल इमरान में हो त अलाह ताला कीअं हिदायत कई चूंडियो पंहिंजो हुजत ॾींहं पंहिंजो मौसनी फलाण वग़ैरह सभई लफ़्ज़ इस्तेमालु थिया हुते उन खां पोइ ॿियूं ॻाल्हियूं कयूंसीं हाणे वरी सूरत अल अलराफ़ खां शुरू था करियूं किस किस क़िसे जूं ॻाल्हियूं हज़रत नूह अलाम जो किसो हा वधीक तफ़सील सां किसो जेको आहे सूरत हूद में आहे ऐं सूरत मोमिनून में सूरत शोरा में बाक़ी ॿियनि हंधनि ते मुख़्तसिर ॻाल्हियूं आहिनि उहे पंहिंजे पंहिंजे लिहाज़ खां पंहिंजी पंहिंजी नोइयत जूं हीअ सूरत आराफ़ आहे जेका वॾे में वॾी सूरत आहे पंहिंजे मखे जी पहिरीं वॾे में वॾी सूरत मदीने वारी आहे सूरत बकर जे जंहिं में चालीह रुकू आहिनि ऐं ॿ सौ छहासी आयतूं आहिनि ऐं हीअ वॾे में वॾी सूरत आहे आराफ़ मके जी जंहिं में ॿ सौ सत आयतूं आहिनि ऐं सूरत बकर खां पोइ वॾे में वॾी सॼे क़ुर मंझि इहा सूरत आहे ऐं जहिड़े नमूने सां बकर सूरत में सभु मज़मून जेके आहिनि मके मदीने जा उहे सभई हुन में आहिनि हिन मंझि सभई जेके मज़मून मके मंझि थियण वारा आहिनि थियण ॻाल्हियूं ॻाल्हियूं आहिनि सभु हिन में आहिनि हिन वक़्ति त आदम अलाम जी ॻाल्हि खां पहिरीं शुरू थी कहिड़े नमूने सां जिनत मञा कढियो वियो कहिड़े नमूने सां लिबास जी ॻाल्हि थी लिबास ओघड़ इंसानु न करे हुन जी ॻाल्हि थी हज़रत इब्राहिम हज़रत आदम अलाम खे हुकुम थियो त पंहिंजो उघाड़ो न थीजां पंहिंजो असां असांखे हुकुम थियो त जीअं तव्हांजे पीउ खे शैतान जेको आहे सो आदम अल खे उघाड़ो कयो जनत में तीअं तव्हां उघाड़ा न थिजो फाहिश के वेझो न वञिजो ज़ीनत जेका आहे सा हराम न आहे मस्जिद में वञो त लिबास सुठो पाए वञो उने खां पोइ जन्नत ऐं दोज़ख जूं ॻाल्हियूं थियूं ऐंराफ़ जूं ॻाल्हियूं थियूं जेको सूरत अराफ़ जो नालो आहे इहे सभई ॻाल्हियूं थियूं उन खां पोइ हाणे <clears throat> पंहिंजो किसो थो हले हज़रत नूह अल इस्लाम जो हिन खां पोइ किसो ईंदो हज़ क़ौम आद जो जंहिंजो पैगम्बर आहे हूद अल इस्लाम समूद जो जंहिंजो पैगम्बर आहे साले अल इस्लाम हुन खां पोइ मदीन जो किसो ईंदो जंहिंजो पैगम्बर आहे हज़रत शोएब अल ऐं ॿियनि नबियनि जूं ॻाल्हियूं ईंदियूं हुन खां पोइ मूसा अल इस्लाम ऐं हारून अल इस्लाम जो मामिलो जेको आहे सो पंहिंजे फिरोन सां ऐं खां पोइ फिरोन जे मुल्क मञा निकिरी ॿाहिरि ईंदा सीना जे मैदान में उते जेको आहे सो पंहिंजे क़ौम सां यानी सभई मसाला जेके आहिनि उज़मत मुहम्मद मुसम जा जेके रसूल सां वास्तो रखनि था ओहिड़े ई ॻाल्हियूं जेके आहिनि से पैरल ॻाल्हियूं हज़रत मूसा आल इस्लाम जूं सभई ॻाल्हियूं हिन सूरत में अची वेंदियूं हज़रत मूसा आल इस्लाम जो ज़िक्र ऐं हज़रत मूसा ऐं हारून जो ऐं फिरोन जो दोस्तो सूरत मझ ईंदो ॿियनि सूरतुनि मंझि बहरहाल हिते इहा ॻाल्हि अची वेंदी हाणे हीअ जेके आहे तूं हींअर सत पढ़ियूं सूरत नूह इस्लाम जे मुतलिक़ आहिनि उन्हनि मंझि आयो आहे त लखत अरसल नूहन असां बेशक लह जी माना आहे त बेशक डेफिनेटली डिसाइडेडली क़ अरसलना असां लक़द अरसलना असां मोकिलियोसीं बेशक में को शक कोन्हे रस रसूल अरसलना नूहनि इलाइक़ो में नूह खे पंहिंजे क़ौम ते हाणे ॿियनि क़ौमनि जा नाला आहिनि त हीअ मदियन जी क़ौम आहे हीअ आदि आहे हीअ समूद आहे फलहाना आहे पर नू अल इस्लाम जी क़ौम जेका आहे सा कहिड़ी क़ौम आहे हुनजो नालो अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में कोन ॾिनो छो अलाए कहिड़ी क़ौम हुई असांखे अॼु ताईं ख़बर न आहे त उहे अलाए खुफे जे भरिसां जेके हा हिते इन इलाइक़े में हुआ की अलाए किथे हुआ की किथे हुआ पर इहे जेके जेके रिवायतूं आहिनि सभु कंहिंजूं पंहिंजूं सभु कंहिं मुल्क जूं पोइ किथे हुओ आदत नूह अल किथे हुओ आदम अल इस्लाम इहे सभई ॻाल्हियूं मुंहिंजो कॾहिं हुयो केतिरा साल पर हाणे को तख़मीनो आहे पंहिंजे हिन खां वरी अॼु खां छह हज़ार साल अॻु में हज़रत नूह अलाम हो उन खां पोइ ॿ हज़ार साल पोइ हज़रत इब्राहिम अलो इस्लाम थियो उन खां पोइ सम्झो त पंज सौ साल छह सौ साल पोइ हज़रत मूसा आलो इस्लाम थियो उन खां पोइ वञो कुझु सौ सालनि खां पोइ हज़रत दाऊद अल इस्लाम हज़रत सलैमा अल इस्लाम थिया खां पोइ ॿ ॿ हज़ार साल पोइ जेको आहे ईसा अल इस्लाम थियो ऐं खां पोइ हज़रत मोहम्मद मुसि सलाहु जेको आहे सो पंज सौ छह सौ साल पोइ हज़रत मुज़रतरतरतरत मोहम्मद मुसिफ़ आयो अहिड़े नमूने सां पैगम्बरनि जो ॼण अचनि थियो हाणे हिते हज़रत नूह अल जी क़ौम जी ॻाल्हि आहे त नूह अल चयो क़ौम खे इहो ई साॻी ॻाल्हि जेका असांखे नबी पाक असांजो ॿुधाए थो त फ़क़ाल या क़ौम ऐबूदु अलाह ताला जी इबादत करियो मालु मिन इलाह ग़ैर हू त केरु आहे न आहे को तव्हां लाइ को बि अलाह इन खां सवाइ यानी अलाह ताला हिकिड़े खां सवाइ को अलाह ताला कोन्हे अलाह ताला खां मञो हाणे सूरत नूह में पढ़ियोसीं पाण त पंहिंजो वध ऐं सुहा ऐं यूस ऐं यूस ऐं नसर खे पूॼींदा ॿिया बि घणेई खुदा हूंदा आहिनि पर अलाह ताला इन्हनि पंजनि जी ॻाल्हि कई आहे ॿिया बि हूंदा ई घणा घणा ई खे पूॼींदा हूंदा हाणे हिते नूह अल इस्लाम चए थो पंहिंजी क़ौम खे त इन अख़ाफ़ अलाइ कुम अज़ाब योमिन अज़ीम ऐं डिॼां थो तव्हांजे मुतलिक़ त तव्हां उहो वॾो अज़ाब वारो ॾींहुं जेको आहे सो मथां तव्हां ते अचे हाणे अज़ाब वारो ॾींहुं हिन दुनिया में बि हुननि ते आयो उन क़ौम ते बिलाख़िर जंहिंजो डपु होसि उहो इहो हो त फ्लड ईंदो पंहिंजो डिलूज ईंदो जंहिंमें जंहिं ॿुॾी वेंदा हलिया गर्क थी वेंदा हलिया हाणे हींअर जेके फ्लड अचनि पिया हाणे हींअर छो त टेक्नोलॉजियूं आहिनि माण्हुनि खे रिसोर्सिस आहिनि माण्हू बची था वञनि हलिया पोइ हिते थो थिए हुते थो थिए हुते थो थिए इहो ॼण हिकिड़ो लोकलाइज़्ड न्यूजिस आहिनि लोकलाइज़्ड सुनामियूं आहिनि जापान जी सुनामी जो ॾिठो अथऊं अॻ में जेका इंडोनेशिया खां वठी अलाए किथां हिंदुस्तान खां थींदी पाकिस्तान ताईं पहुती हुई घणेई लखे पर हुन वक़्तु मूं टी वी में कोन ॾिठो अलाए ऐं वेठो हुउसि कंहिं ग़ार में पाकिस्तान में टंडे जाम जे मूंखे ख़बर कोन पई पर हाणे जेका सुनामी आई पंहिंजे जापान में उहो ॾिठोसीं सॼी लाइव ॾेखारियऊं पिए मथे जहाज़ हिकिड़ो हवाई जहाज़ हुयो उहो उहो उन फोटू वेठे कढिया सभु वेठे ॾिठा ॾेखारियऊं उहो तव्हां इंटरनेट ते ॾिसी सघो था त अहिड़ो जेकॾहिं लकाव सॼी दुनिया में लोकलाइज़ न हुजे पर सॼी ग्लोबल हुजे हिकिड़ो सुनामी अहिड़े क़िस्म जी सुनामी अहिड़े क़िस्म जो जेको आहे सो आयो ऐं उन वक़्तु हिन ॿेड़ी खां सवाइ राजत नूह हले जी ॿेड़ी खां सवाइ ॿी का ॿेड़ी हुई कोन को माण्हुनि वटि हीअ पहिरीं ॿेड़ी हुई जेका ठाही इंसान ज़ात ऐं पंहिंजो ठाहे वेठे ख़ुश्कीअ में जो चवंदा खिलिया त माण्हू तूं हिते छा लाथो हीअ ॿेड़ी ठाही छा कंदी तुंहिंजी ॿेड़ी तूं त हलाए कोन सघंदे छा कंदो कीअं थींदो या गाॾी हुजे या फीथा बीथा हुजनि अञा फीथे बीतो ईजाद थियो अलाए कोन थियो ख़बर न आहे बरा इहे ॻाल्हियूं हाणे हिते हल हल अलाह ताला जे तरफ़ां चवे थो भई तव्हां ते वॾो हिकिड़ो अज़ाब अचण वारो आहे ऐं हिकु अज़ाब आख़िर जेको आहे सो वॾो आहे ॿई अज़ाब आहिनि त हिन दुनिया जो अज़ाब डिलूज ऐं हुन दुनिया जो अज़ाब जेको आहे सो जहनम जो इहे ॿिन्ही खां डिॼे थो अलाहत तूं अलाम मलाओ मिन कौमी हाणे क़ौम जो जेको मला थियनि था वॾा जेके वॾेरा थियनि था चौधरी थियनि था मलिक थियनि था तंहिंजो सैद जेके थियनि सैद माना सभई माना हिन लफ़्ज़नि जी चौधरी फलाणा टी रम टी जेके बि जंहिंखे चइजे या पंहिंजो कद खुदा फारसी कद खुदा कद खुदा या कद खुदा कद खुदा जेको वॾेरो जेको ॻोठ जो राज जो जेके मोहतबर जेके मुल्क़ जा उहे उन्हनि चयो उहे मल्हाओ हाणे हींअर जेके नवाज़ शरीफ़ कंहिंखे हिनखे हुनखे चौधरी जेके वरायो वेठा आहिनि पंजाह सठि की सौ की हज़ार माण्हू जेके हुनजे अॻियां पोयां फिरनि था पिया हुनखे ॾसीनि पिया त हीअं कर हूअं कर हीअं मुल्क़ जी ॿेड़ी ॿोड़ हुनजा जेके सभई उहे सभई अहिड़े क़िस्म जा जेके माण्हू हुआ हुन वक़्तु मल्हाओ में क़ौमी उन्हनि चयोसि हज़रत नू अलाम खे नाराख फी दलालिम मुबीन असां ॾिसूं था तोखे बेशक ल हिते बि अचे थो ल नारा खेशक असीं ॾिसूं था तोखे फी दलाल तमामु वॾी गुमराही में पधरी गुमराही तूं त वरी घुमाए असीं इहो ई पूॼूं पिया हीअ पिया कयूं हीअ पिया कयूं असीं मोहतवर माण्हू असीं चङा माण्हू असीं ॼाणूं था त छा कजे छा न कजे तूं किथां चरियो आयो आहीं तोखे घुमराई में था ॾिसूं असीं चए तव्हांखे चई त वुध खे न पूॼो सुहाह खे न पूजो नसर खे न पूॼो यौक खे न पूॼो या खे न पुजो कंहिंजी पूॼा न करियूं बसि हिकिड़ो अलाह को हिते हिकिड़े अलाह खे पूॼींदासीं त कीअं थींदा कम असांजा जहिड़ा हज़ार कम आहिनि असांजा सभई कम जेके आहिनि हीअ मुख़्तलिफ़ जेके ख़ुदाऊं आहिनि उहे कनि था असांजे लाइ तूं वरी किथां अची वई चरियो माण्हू मुंहिंजो दलाल गुमराही में आई तूं वॾी में काल हस इस्लाम छा चयो घणियूं ॻाल्हियूं चयूं पर हिते हिते जवाबु थो ॾियो हुननि खे काल या लैस बि दलालतुनि चए आऊं गुमराही में न आहियां अलाए किनी रसूल मिरबिल आलमीन पर आउं तव्हां वटि रसूल थी आयो आहियां पैगंबर थी आयो आहियां जेको जहाननि जो पालणहार आहे जहाननि जो ख़लक करण वारो आहे ऐं पालणहार आहे उन वटि आयो आहियां उहो बल्दे कुम रिसालात रबी तव्हांखे ॿुधायां थो पहुचायां थो पैगाम जेके आहिनि नियाफ़ा जेके आहिनि मुंहिंजे रब वटां उहा अनसलखुम ऐं आउं नसीहत थो करियां तव्हांखे ऐं तव्हांजो घणो घुरो आहियां तव्हांजो ख़ैरु ख़्वाहि आहियां तव्हांजी चङाई थो चाहियां चङाई मुंहिंजे ज़हन में आहे त तव्हांखे चङाई रसे त अनसुलखुम ऐं तव्हांखे नसीहत थो करियां तव्हांजे लाइ मतिलबु सुल जी ॻाल्हि चङाई जी ॻाल्हि करियां थो वालम मीन अलाह माला तालमून ऐं अलाह ताला वटां उहा शइ शइ ॼाणा थो जेका तव्हीं नथा ॼाणो यानी ॼाणा थो तव्हां वटि अज़ाबु अचिणो आहे ॼाणा थो त आख़िरत आहे ॼाणा थो त जन्नत आहे जो हनुम आहे ॼाणा थो त तव्हांजो हिसाबु किताबु थींदो ऐं तव्हांखे हिननि जा पादर लॻंदा हीअ जेके ॻाल्हियूं वेठा करियो बदमाशियूं वेठा करियो हीअ जेके माण्हुनि खे वॾो मसालो हिननि जो हुयो क्लास सिस्टम जेको आहे जेको कास्ट सिस्टम में शुरू थी मतिलबु त असां वटि अॼु ॾींहं ताईं हिंदुस्तान में जेको आहे त मुंहिंजो ब्राह्मण जी कश्तरी ऐं वैश ऐं शूदर चारि सिस्टम जेके पैदा थी हलिया अहिड़े क़िस्म जा उते बि ऐं ॿियो को अञा ताईं मतिलबु क्लास सिस्टम जेको असां वटि सभु कंहिं वटि मौजूदु आहे जेको क्लास वन ऑफिसर आहे क्लास टू ऑफिसर आहे क्लास थ्री ऑफिसर आहे गाॾी जेका हलंदी हुई पाण वटि हीअ फस्ट क्लास एयर कंडीशन आहे हीअ फस्ट क्लास आहे हीअ सेकेंड क्लास आहे हीअ इंटर आहे हीअ थर्ड क्लास आहे मूं जहिड़े माण्हुनि जे लाइ third class Mahatma Gandhi third class मां चढ़ियो चयो मोहम्मद जिना जेको आहे सो एयर कंडीशन खां सवाइ पंहिंजे फस्ट क्लास खां सवाइ ट्रेवल कोन कंदो गाॾो गाॾियूं मखसूस हुजे को माण्हू हुन सां वेठल न हुजे मर्द बेज़ार माण्हुनि खां बेज़ार सभिनी खां बाबा को माण्हू मूंखे वॾनि माण्हुनि खां सवाइ को माण्हू मूंखां मूंसां न मिले त इहो हिकिड़ो बेज़ारी जेका क्लास सिस्टम जी क्लास कॉन्शियसनेस जेको आऊं मुतबर आहियां ऐं हीअ ॿिया माण्हू जेके आहिनि थर्ड क्लास सेकेंड क्लास ऐं आऊं फस्ट क्लास आहियां बसि सॼी ॻाल्हि ईअं आहे त उहो उहो चइबो अॼु त नूह हले सां मूंखे चवे थो ऐं तव्हां तव्हांजे मुतलंग ॼाणा थो तव्हां सां छा थींदो जन मिलंदो छा थींदो तव्हां वॾो तूफ़ान ईंदो मूंखे ख़बरूं आहिनि त अलाह ताला वटां मूंखे पचप अचनि थियूं तव्हांखे उहे ख़बरूं कोन्हनि हाणे हिन में ॿियो मसालो असां वटि जेको आहे त नबीअनि जे मुतलिक़ चवंदा त उन्हनि खे का ख़बर कोन्हे इल्म ग़ाइबु कोन्हे फ़िलहालु कोन्हे हाणे इहो मसालो ई हिकिड़ो अजायो आहे खणी अचण जो इल्मु ग़ैब उहो आहे जेको अलाह खे ख़बर आहे सॼी अलाह जेतिरो जेतिरो जंहिंखे علم ॾिए थो हाणे हींअर जेको मतिलबु हीअ थिंक टिंक जेके आहिनि माना थिंक टैंक छा जेको आहे मुसीबत हुननि खे अलाह ताला इल्मु ॾिए थो मतिलबु त उहो सोचींदा वीचारींदा त हीअं कंदासीं वीह सालनि खां पोइ हीअं थींदो हीअं थींदो हीअं थींदो हिन मतिलबु को हुन वटि इल्मु ग़ाइबु को अहिड़ो आहे कोन पर उहो पंहिंजे अकुल वीचार सां कुझु ॻाल्हियूं कनि था हज़रति यूसफ अलाम खे अलाह ताला सम्झायो भई अहिड़े नमूने सां ॾुकर ईंदो अहिड़े नमूने सां मुल्क जो जेको आहे सो बचाव खपो त ॾुकर जा साल गुज़री वेंदा सुठे नमूने सां त अलाह ताला उन्हनि खे माण्हुनि खे ॾिए थो पोइ हाणे मुस्लमान हुजे काफ़र हुजे हुनखे इल्मु ॾिए थो आइन्स्टाइन जेको आहे सो हाणे जहिड़ो बि हो इहो अलाए केरु जेके बि हुयो हाणे असां मुस्लमान पाईंदा था उहो काफ़र हो वीचारो पोइ हाणे अलाह ताला खे ख़बर आहे त हू जनत में मोकिलींदुसि की जान में मोकिलियुसि जीअं वणेसि तीअं जेॾां वणेसि तॾहिं मोकिलियसि पर हाणे साइंसदान अथव न हुनखे सॼी कहिड़ियूं ॻाल्हियूं अलाह ताला हुनजे ज़हन ते आंदियूं जेके साइंसदाननि खे हाणे कमु थियूं अचनि फलाणा इक्वेशन फलाणा टीरा मटीरा न्यूटन जो फलाणो ला फस्ट पहिरियों लाइ ॿियो लाइ थर्ड लाइ ट्यूबर लाइ इहे मतिलबु त जेके माण्हू हुआ माना मुस्लमान कोन हुआ असांजे पाकिस्तानी मुस्लमाननि वांगुरु पर पोइ हुननि खे अलाह ताला इल्मु ॾिनो त इल्मु कंहिंखे बि ॾेई सघे थो जंहिंखे वणेसि जेतिरो इल्मु ॾिए नबीअनि खे जेको इल्मु आहे त उहो ॼण मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो आहे त आख़िर जो इल्मु आहे की दुनिया में छा थींदो छा थियण वारो आहे पोइ जेको हुननि खे ॾींदो इन करे इन ॻाल्हि ते बहस करणु अजायो आहे त केतिरो हुननि जो इल्मु आहे उहे असां जहिड़ा आहिनि असांजे ॿार जहिड़ा आहिनि असांजे नंढे बाजरा वॾे बाजरा लाहौल वला इलाह मतिलबु त अहिड़ो मत माण्हू जो मथो फिरी थो वञे हलियो जो पोइ चवंदा असांजे वॾे बाजरे नंढे बाजरो मूं पाण वल मूं पाण इराक में मूंखे माण्हू हिकिड़े ईअं चयो असांजे वॾे भाउ वांगुरु आहे मुंहिंजो पोइ तुंहिंजो पीउ जेको आहे सो त नबी पाक सलाह सां वॾो थियो लाहौल वलाखुत हिते बि हिकिड़ो पा हिंदुस्तानी पाकिस्तानी माण्हू हिकिड़ो पंहिंजो हिंदुस्तान जो बि आहे पाकिस्तान जो बि आहे जिते जो बि आहे मूंखे चईनि बसि हू त असांजे वॾे भाउ वांगुरु आहे लाहौल इलाह वलाख ॿिया मतिलबु त अहिड़ी क़िस्म जा तव्हांजे वॾे भाउ जो आहे माना तव्हांजो पीउ त जेको आहे सो नबी पाक सलाह सां खां मथे थियो न वॾो अफ्तुर आहे पीउ माण्हूअ खां मथे आहे भाउ खां मथे आहे भाउ भले कहिड़ो बि हुजे पर पीउ मथे थींदो पर हाणे इहो तव्हांजो फ़िक्रु आहे इहो सोच वीचार आहे जेको माण्हू ईअं चवनि था अलाह हौल अलाह ताला हुनखे साञ ॾिए हाणे असीं छा केतिरियूं वेही गारियूं ॾियूं हुनखे हाणे हिते अलाह ताला फ़रमाए थो पंहिंजो नूह हर इस्लाम चवे थो अव अजीब तुम अंजो कुम ज़िक्रुम कुम तव्हांखे छा आयो अजब लॻो आहे त तव्हां वटि हिकिड़ो माण्हू को आयो आहे तव्हां मां जाई जेको तव्हांखे इहा नसीहत थो करे ज़िक्र थो करे तव्हां लाइ अव अजीब तुम तव्हांखे अजब लॻो आहे हिन ॻाल्हि जो छा अंजा कुम में रब त ज़िकररु तव्हांजी रब वठां पारण वारा आयो आहे अला रिम मिनकुम तव्हां मज़ा ई हिकिड़ो माण्हू आहे उन ते आयो आहे माण्हू सभु हुआ पर हुन मज़ा हिकिड़े खे लाताला चूंडींदो इन लाइ आस्तफा आदम व नूअम व आल इब्राहिम आला इमरान लाताला हिकिड़े खे चूंडींदो सभिनी खे चूंडींदा त पोइ सभई पैगंबर थी वञनि हा त पोइ कुम कमु कीअं हले बोर हिकिड़े बोर्ची खाने में सभई घर जा भाती जेके आहिनि बोर्ची थियो बिठा हुजनि त दाल कीअं पचंदी रध भत कीअं रधिबो हुनजो बोड़ कीअं ठहंदो हू ईंदो मिर्च मसालो विझी छॾंदो हू ईंदो तेल विझी छॾंदो हू ईंदो लूणु विझी छॾंदो हू ईंदो सभु को अहिड़ो पंहिंजी पसंदि जी शइ हुन में विझंदो वञे विझंदो वञे तव्हांजो खाइण खां सवाइ ॻाल्हि ॻाल्हि ॻरी थी वञे हले इन करे घणे हारे हल न हले ઘણે નારે બજો બોરચી ખાનુ ઘર ઘર ન હલે એને નમૂન સા તે જગ સભઈ નબી થી વન હલા અલ્લાહ તલા એકલે કે ચૂનીનો પર બ્યાબ થી દેખે તો પાજે પાજે બ્યાનિયા ઇલાકા મે બ્યાબ નબી હોજન અલ્લાહ તલા ફરમાય તો નૂહ અલસામ ય કોમ ઘણ નબીન કે દૂત મતલબ એ ઇનકાર કયો ઘણ નબીન કા પો નૂહ અલસા સા બ્યાબ નબી હોંદા કે કે બેઝ ઇલાકે મે પર ઉને ઇલાકે મે પાજો એ એક નબી तव्हांखे तव्हां मज़ा ई आयो आहे जो तव्हांखे तव्हांखे वॉर्निंग ॾियारे भले ततू ऐं जीअं तव्हां तखवा अख़्तियार कयो ऐं मञी वञो जीअं तव्हां ते अलाह ताला रहम करे का मतिलबु त जेकॾहिं अलाह ताला वटां तव्हां वटि हिकिड़ो माण्हू अहिड़ो आयो आहे जेको तव्हां मझां ई आहे ऐं जेको तव्हांखे नसीहत थो करे तव्हांजी चङाई जे लाइ नसीहत थो करे त जीअं तव्हांखे दारे जीअं तव्हां तकवा अख़्तियारु कयो जीअं तव्हां ते रहम कयो वञे अलाह ताला जे तरफ़ां लालकुम लालु तुर पोइ उन क़ौम हाणे नव सौ पंजाहु साल जेतिरो बि पोइ मतिलबु त उन खां पोइ केतिरा साल रहियो छा थियो छा थियो इहे ॻाल्हियूं ॿियनि हंधनि ते सूरत आहिनि कबूत में सालनि जो ज़िक्र आहे त हेतिरा साल भई ॿियनि मंझि ॿिया वधीक तफ़सील आहिनि पर हिते जा हाणे आया त हिकिड़ी अचे थी मुख़्तसिर उन मंझि ई सॼो क़िसो ख़तमु आहे फ़क़ ज़बू उहो पोइ कूड़ो कयो उन्हनि पोइ हुनजे हज़रत नूह अलाम जे क़ौम हज़रत नूह अलाम खे कूड़ो कयो फ़क़ू हो फ़ो पोइ असां हुनखे निजात ॾिनी हिन नूह अस्लाम खे असां निजात ॾिनी वलज़ीन माहू फिल फुल्क ऐं जेके हुन सां गॾु चढ़िया ॿेड़ीअ में जेके हुआ तन खे यानी टे टे पुट हुआ हुन जा ॿेड़ीअ में चवनि था के चवंदा चालीह हुआ चालीह औरतूं चालीह मर्द पर पोइ औलाद जेको थियो सो नूह अल इस्लाम जा ॿियनि मज़ा पोइ कोन्ह थियो टिनि मज़ा हे चारि हुआ पुट मतिलबु खणी सम्झी या केतिरा बि हुआ पर चोथों पुटु जेको किन हो जेको रहिजी वियो पोइ हिते उहो उनखे चयईं त अचु उहो सूरत हूदम जो उनजो ज़िक्र ईंदो त अचु असां सां गॾु हुन चयो आऊं कोन थो अचां त ऐं चढ़ी वेंदुसि जबल ते पोइ जे जबल ते कंहिंखे बचाव कोन्हे को अलाह ताला जो अहिड़े नमूने सां थींदो फ ज़बू पोइ हुननि कूड़ो कयो पंहिंजे नबी अल अलाह इस्लाम खे फ न आहो पोइ असां हुनखे निजात ॾिनी वज़ीन माहू फिल फुल्क ऐं जेके हुन सां गॾु ॿेड़ीअ में हुआ किश्तीअ में हुआ उनखे असां निजात ॾिनी ग़रक़ लज़ी कज़बू बि आयात न ऐं असां ग़रक कयो उन सभिनी खे जेके जिन असांजे आयतुनि खे कूड़ो कयो इन होम कानू क़ौमन अमीन आइन सां अमीन जी माना अंधो इहे अंधी क़ौम हुई यानी पंहिंजे ज़ुल्म में अंध ते कयाऊं ऐं पंहिंजे सोच वीचार में अंधा हुआ पंहिंजी दिलियूं हुननि जूं कल्ब अंधा हुआ ॿिए हंधि अलॻि अंधो माना अखियूं त हुयनि हुन सां ॾिसंदा ईअं कोन हुआ अंधनि जी क़ौम हुई कंहिं का शइ कोन ॾिठो हुन कोन वणु ॾिठऊं न को टिणु न को न को गॾु न को हाथी घोड़ो त ॾिठऊं सभु कुझु त ॾिठऊं पर अखियुनि खां अंधनि जे बदिरां दिलि जा अंधा हुआ ॿिए हंधि अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में चयो त अंधा अंधोपण जेको आहे सो दिलि जो अंधापिणु आहे अंधापिण अखियुनि जो कोन्हे घणेई वीचारा अखियुनि खां अंधा आहिनि अखियुनि खां वॾा आहिनि जंहिंखे असीं ऑफिस था चऊं ऑफ़िस साहिबु हेॾा ऑफ़िस साहिबु हुनखे वीचारे खे चइबो आहे पोइ भले ऑफ़िस न बि हुजे त हुनजो अदब कबो आहे हिकिड़ो मतिलबु त हुनखे कोन चइबो अंधे खे अंधो कोन चइबो मंडे खे मंडो कोन चइबो काणे खे काणो कोन चइबो गंजे खे गंजो कोन चइबो मतिलबु त इहे हिकिड़े बज़ाहिर ऐब हुआ पर अलाह ताला मतिलबु पनाह में रखे ऐं उन्हनि खे हुनखे मतिलबु सुहिणे नमूने सां मुखातिबु थियो अहिड़े नमूने सेखारियो असांखे असांजे दीन इस्लाम त हुनखे सुहिणे नमूने सां पर हीअ जेके आहिनि से कल्ब जा अंधा हुआ जो हुननि जे दिलि में ॻाल्हि वेठी कोन पोइ इहे गर्क थी वियो हलिया हाणे हिते हीअ ॻाल्हि ख़तमु थी हिन खां पोइ हिन सूरत में सूरत जेका आहे अराफ़ उन में आद जो ज़िक्र ईंदो समूद जो ज़िक्र ईंदो मदीअन जो ज़िक्र ईंदो हज़रत शेब अल इस्लाम जे क़ौम जो खां पोइ मूसा इस्लाम हज़रत ईसा हज़रत मूसा इस्लाम फिरोन ऐं हारून अल इस्लाम वग़ैरह मतिलबु त हिन जो ज़िक्र पहिरीं हुनखे जो ज़िक्र ईंदो मिस्र में हिकिड़ो मामिलो थियो हुनजो फिरोन फ़्रोन सां उनखां पोइ ॿाहिरि निकिरी वियो आहे जॾहिं फिरोन जे मुल्क त उन्हनि जो उते कहिड़ो मामिलो थियो इहे सभई ॻाल्हियूं हिन सूरत में अची वेंदियूं <clears throat> हाणे हिते हीअ ॻाल्हि असांजी ॻाल्हि ख़तमु थी थिए इनशा हाणे असीं हलूं था सूरत यूनिस ते सूरत यूनिस अल इस्लाम जे टे आयतूं आहिनि पर वॾियूं आयतूं आहिनि टे हाणे फ़रमाईंदो रहीम बसि रहमान रहीम नूह ऐं नूह अलाम जी ख़बर ॿुधा पंहिंजे पढ़ी ॿुधा पढ़ी ॿुधा उहो अथल अथल पढ़ी ॿुधा इज़काल क़ौम ई जॾहिं पंहिंजे क़ौम खे चयईं या क़ौम इनकान क़बुर कुम मक़ामी व तज़कीरी जेकॾहिं तव्हांखे ॾुखियो थियो आहे क़बुर थियो आहे वॾी ॻाल्हि थी पई आहे तव्हांजे लाइ मुंहिंजो तव्हांखे चवणु मुंहिंजी हैसियत मुंहिंजो रहणु मुंहिंजो तव्हां सां गॾु रहणु या मुंहिंजो अचणु तव्हांखे चवणु व तज़कीरी ऐं मुंहिंजो वाइज़ करणु जेको आहे ज़िक्र कयां थो तव्हां सां उहो तव्हांखे ॾुखियो थो लॻे वॾो थो लॻे गरो थो लॻे बि आयात लाइ जेके अलाह जे आयतुनि सां जेको आहे फ अलाह त पोइ आउं अलाह ते भरोसो थो करियां फ अज में उहो अम रखुमि पोइ तव्हां पंहिंजा सभु गॾिजो ऐं पंहिंजी सभियूं रिथाऊं जेके आहिनि से पूरियूं सभई मेड़ सेड़े आणियो मुंहिंजे ख़िलाफ़ु भले व व अज में उहो अम रखुमि आखुमि ऐं तव्हांजा जेके शरीक आहिनि यानी तव्हांजा खुदाऊं जेके आहिनि से सभई उहे वाणियो मुंहिंजे ख़िलाफ़ु जेको तव्हांखे करिणो आहे सो तव्हां करियो मुंहिंजे ख़िलाफ़ु भले सुमलुम अल मथुन पोइ तव्हां सभई जेके ॻाल्हियूं आहिनि तव्हांजी सभई रिथाऊं आहिनि तव्हांजा सभु मामला जेके आहिनि मामरा जेके आहिनि से तव्हां ते लिकियलु न हुजनि तव्हां गुम मथुन न हुजनि सुम मखदू इलाही पोइ मूं ते मतिलबु सभई हमिलो करियो गॾिजी सभई हले उहो ख़ुदि इलही भला तुन ज़रून ऐं मूंखे डर न ॾियो भले हिन तव्हांखे जेकी करिणो आहे सो मूंसां करियो करियो फ़हि इल फ़इ त वैथुमि पोइ जेकॾहिं मुंहुं मोड़ियो था उन सभिनी ॻाल्हियुनि जे बावजूदु तव्हां हेतिरियूं जिठियूं कयूं आहिनि मूंसां हेतिरा विड़िहायो हेतिरो हीअं कयो अथव हीअं कयो अथव जेकॾहिं तव्हां मुड़ंदव मूंहुं मोड़ियो था मुंहिंजी ॻाल्हि खां फ़हिन त त आउं तव्हां खां को अज कोन्ह थो घुरां त मूंखे को पैसा ॾियो को ॾोकर ॾियो को हाथी ॾियो घोड़ो ॾियो गॾु ॾियो गाबो ॾियो तव्हांजे माल मोहलत दौलत ॾियो बीजल वांगुरु राह ॾिया वांगुरु कोन्ह थो मां तव्हां खां घुरां साल तुख में अज़ आहिनि इन अजी इलाह अल मूं वटि अजु जेको आहे सो त अलाह वटां आहे मूंखे जेको अलाह वटां मिलणो आहे सो मिल मिलणो आहे उहो उमिरि थियो अन अखून मिनल मुस्लिमनि ऐं मूंखे त हुकुम इहो थियो कयो वियो आहे अलाह ताला वटां त आउं मुस्लमान हुजां तस्लीम कंदो हुजां अलाह ताला जे आॾो इस्लाम जो दीन जेको आहे सो अख़्तियार करियां हाणे इस्लाम जो दीन इहो सम्झणु खपे त हज़रत आदम अल जो दीन इस्लाम हो यानी हीउ सरेंडर कयईं तस्लीम थियो अलाह ताला जे आॾो जेको अलाह ताला हुकुम हो उनखे बजा भॼानाईं हज़रत नू अलाम जो दीन इस्लाम हो हज़रत इब्राहिम अल जो दीन इस्लाम हो हज़रत मूसा अल जो दीन इस्लाम हो इन सेंस में हज़रत इसाक याक़ूब अलाम ईसा मूसा सुलमान हारून दाऊद सभिनी जो दीन जेको आहे सो मोहम्मद इस्लाम जो दीन को मोहम्मद मुस्लाम शुरू कोन कयो उहो दीन सभु अॻाटो हलंदो थो अचे उहो दीन सभिनी नबियनि जो आहे उहो सभिनी दीन नबियनि जो हो साॻियो ई हो रसूल पाक सलाह असांजो नबी जेको आहे सुर्गो आख़िरी नबी थी आयो उन दीन जो जेको इस्लाम हो सभिनी जो असीं उन्हनि खे मुस्लमान मञूं था जेके उन्हनि नबियनि जे पोयां हलिया उन्हनि जे ॻाल्हियुनि ते हलिया जेके मूसा इस्लाम जे पोयां हलिया जेके हज़रत इब्राहिम हज़रत्राहिमाम जे पोयां हलिया जेके हज़रत नूह अल इस्लाम जे पोयां हलिया असांजे नुक़्ते नज़र खां उहे सभई मुस्लमान आहिनि <clears throat> इन सेंस में त हज़रत नूह अल इस्लाम चए थो मूंखे हुकुम कयो आहे त आउं मुस्लमान हुजां तस्लीम कयां सरेंडर कयां पाण खे तस्लीम कयां अलाह ताला जे आॾो फ़क़त ज़बू हो पोइ हुननि हुनखे कूड़ो कयो फ़नत जय नाओ पोइ असां हुनखे निजात ॾीसूं वमम फिल फुल्क ऐं साणस गॾु जेके हुआ उन ॿेड़ीअ मंझि उनखे असां निजात ॾिनी वाह ख़लाइफ़ ऐं असां उन्हनि खे ख़लीफ़ो कयो जेके बची विया हलिया उन्हनि खे असां ख़लीफ़ो कयो हाणे त ख़लीफ़ लफ़्ज़ हिते हज़रत नूह अल इस्लाम जे मुतलिक़ अलाह पाण फ़रमाए थो हज़रत आज़म अल इस्लाम जे मुतलिक़ सूरत बखर में ख़लीफ़ो फ़रमाए थो ऐं वरी आदि क़ौम जेका आहे उनजो पैगम्बर हूद अल इस्लाम चवंदो त तव्हां नूह हले इस्लाम तव्हां खलीफ़ो थी आयो हो ऐं हुनजी क़ौम जेका पर तव्हां कोन मञियो त ख़लीफ़ ख़िलाफ़त अचे थी पई आहे जेका सभिनी नबी नबी जेको हुन ज़माने जो आहे सो अलाह ताला जो ख़लीफ़ो आहे हर ज़माने जो नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु सम्झणु हुन ज़माने जो ख़लीफ़ो आहे पोइ असांजा ख़लीफ़ा जेके चारि असीं चऊं था उहे हज़रत मोहम्मद मुहम्मद जा ख़लीफ़ आहिनि ऐं खां पोइ जेका ख़िलाफ़त उन सेंस में कोन्ह रही सल्तनत अची वई बादशाहत अची वई पर पोइ जेको बि ज़मानो आहे उहो हिकिड़ो उन में जेको बादशाह हूंदो जेको वॾो हूंदो जेको इस्लाम जे दीन ते बि हूंदो उहो ख़लीफ़ो सम्झो वेंदो त असां वटि ख़िलाफ़त हाणे उस्तमानीअ जी हूंदी हुई आख़िरी ज़माने में उहा जेका असां ब्रिटिश इम्पायर ख़तमु कई बि <clears throat> ख़तम कई हाणे वरी जाॻिया आहिनि पर हाणे मुसीबत आहे वरी धरती ते असां हुनखे जानशीन कयोसीं जन असांजे आयातियुनि जो खे कूड़ो कयो त खे असां गर्क कयोसीं वा गर्क न असां गर्क कयो अलज़ीन उन्हनि खे जेके कज़बू बि आयातना या असांजे आयातुनि खे कूड़ो कयो कहिड़ी आकबत थी कहिड़ो अंजाम थियो पोइ असां घणेई रसूल पैदा मोकिलियासीं ऐं पंहिंजे क़ौमुनि ॾांहुं पर उन्हनि पंहिंजे पधरियुनि ॻाल्हियुनि खां इनकार कयो वञण खां पोइ मां कान उन्हनि मञा को अहिड़ो कोन मतिलबु घणा कोन हुआ जेके मञींदा इहो महीनो बि मां कसबू बि क़बल जीअं अॻे कूड़ो थिए कयो तीअं उन्हनि बि कूड़ो कयो नबीअनि खे कज़ा लेख नथबो अला कुलू बिल मौत दीन अहिड़ो असीं ॼण चाढ़े छॾंदा आहियूं हिकिड़ो ठपो हणी छॾंदा आहियूं हद खां लॻंदड़ छुड़वाकनि जे दिलनि ते सुमन बासना मूसा सलाम पर इन करे हाणे हिते मूसा आलाम जो ज़िक्र पोइ ॿियनि नबियनि जो ज़िक्र हिन सूरत यूनिस मंझि मूस मूसम जो ज़िक्र ईंदो